Penktas skirsnis. Neužtesk pabaigos, linktelėjo galva Mildrida. Klasikų veikalai sutrumpinami tiek, kad tik tų 15 minučių radio laidai. Paskui belieka viena knygos skiltis, kurią galima perskaityti per dvi minutes, o galiausiai 10-12 eilučių santrauką enciklopediniam žodynui. Aš žinoma perdedu. Žodynai buvo reikalingi grinai informacijai – Tačiau buvo nemažai žmonių, kurie žinojo apie Hamletą, tiek jums Montegai be abejo pažįstamas šis pavadinimas, bet jums, Mrs. Monteg, tai tikriausiai šiaip kažkoks miglotai skambanti žodis. Taigi buvo nemažai žmonių, kurie žinojo apie Hamletą tiek, kiek tilpo vieno puslapio santraukoje, nors knyga ir tvirtino. Pagaliau jūs turite galimybę perskaityti visus klasikus, neatsilikite nuo savo kaimynų. Suprantate? Iš lopšelio tiesiai į koledžą, o iš ten atgal į lopšelį. Štai koks buvo intelektualinis lygis per paskutiniuosius penki šimtmečius, o gal net dar ilgiau. Mildreda atsistojo ir ėmė vaikštinėti po kambarį, kilodama daiktus ir statydama atgal į vietą. Nekreipdamas į ją dėmesio, bitis tesi. O dabar greičiau sukite filmą Montegai, paskubėkit šiandien greičiau gyviau, taip panaip aukštyn žemyn vidun laukan, kaip kas kur kame, kodėl. Ak, pokšt, triokšt, keberiokšt, bom, bum, santraukų santraukos, o iš tų santraukų dar santraukos, politika. Vienas kiltis, du sakiniai, antrašti, o po valandėlės viskas išgaruoja, tegul žmogaus protą pagauna pašėlę sukūrys, tegul neša jį vis greičiau ir greičiau, tegul leidėjų visokio plauko išnaudotojų ir diktorių rankos taip jį gniaužo, kad iš centrinė jėga nublokštų į šalį visas nereikalingas tuščias mintis, kurios vien tik gaišina. Mildreda ėmė taisyti patalinę. Montegui apmirė širdis, kai jį patapšnojo per pagalvę. Štai jinai traukė jį už peties, kad jis pasikeltų, o paskui paims pagalvę, gerai ją išpurens ir vėl padės. O galbūt aiktelės išplėtusi akis, ar tiesiog įkišusi ranką po pagalbę paklaus. O kas čia? Ir su jaudinančiu naivumu parodys paslėptą knygą. Mokslas sutrumpintas, drausmiai pašlyjusi, filosofija, istorija, kalbos nebedėstomos, anglų kalbai ir rašybai buvo skiriama vis mažiau ir mažiau dėmesio, kol galiausiai jų beveik visai atsisakyta. Gyvenimas žaibiškas. Kogi žmogui reikia? Visų pirma, darbo, o po darbo malonumų, kurių nestinga. Kamgi mokytis kažko? Moki paspausti mygtuką, naudotis jungikliais, prisukti veržlę ir varštą ir užtenka. Leisk pataisysiu pagalvę, pasakė Mildrida. Nereikia, sušnipždėjo Montegas. Sagas pakeitė užtrauktukai ir žmogus nebeturi kada susikaupti. Nebeliko ir tos valandėlis, kai jis rengdavosi paryčių tuo filosofiniu, taigi liūdnu metu. Na, pasikelk, tarė Mildrida. Išeik, atsakė Montegas. Gyvenimas Montegai tapo nelyginant didžiulė karuselė, viskas traška, braška, paukšt, taukšt, taukšt, pasakė Mildrida, traukdama pagalvę. Dėl Dievo meilės, palik mane ramybei, piktai sušuko Montegas. Bitis išplėtė akis. Mildredos ranka taip ir sustingo po pagalvę. Jos pirštai graibė knygos viršelį ir kai pagaliau ji suvokė, kas tai per daiktas, veidas pradžioje atrodė nustebęs, vėliau apstulbintas. Lūpos prasivėrė, tuoj ims ir paklaus, teatrus palikite vien klaunams, o kambariuose įtaisykite stiklinės sienas ir tegul jose mirga įvairios palvės vaivorykštės kaip konfeti, kaip kraujas, kaip heresas ar soternas. Jums žinoma patinka beisbolas, Montegai. Beisbolas puikus žaidimas. Dabar bitis buvo beveik nematomas. Jo balsas skambėjo iš anapus dūmų uždangos. Kas tai? Beveik su pasigėrėjimu sušuko Mildreda. Montegas užgriuvo visų svorių ant jos rankų. Kas čia? Sėskis suriko Montegas. Mildreda atšlyjo. Jos rankos buvo tuščios. Netrukdyk šnekėti bet jis tęsė lyg niekur nieko. O kėgliai jums patinka, Montegai? Kėgliai taip. O golfas? Golfas puikus žaidimas. O krepšinis? Puikus žaidimas. O biliardas, futbolas? Puikus žaidimai. Visi puikus. Kuo daugiau sporto, žaidimų, pramogų, kuo daugiau būni tarp žmonių, tuo mažiau galvoji, ar ne? Tad organizuokite be paliovos vis naujas ir naujas sporto šakas, organizuokite ir virš organizuokite virš sportą. Daugiau karikatūrų knygose, daugiau paveikslėlių, o protui vis mažiau ir mažiau peno. Iš čia atsiranda nekantrumas. Plentuose ištisos minios į visas pusės zujančių žmonių, benzininiai pabėgėliai. Miestai virto turistinėmis stovyklomis, o žmonės klajokliais, kurie bastosi iš vienos vietos į kitą, panašiai kaip jūra potvinių ir atoslūgių metu. Šiandien gyvenat tame kambaryje, kur dar šį ryt miegojot jūs, o vakar aš. Mildreda išėjo iš kambario, trinktelėjusi durimis. Svetainėje tetulės vėl pradėjo juoktis iš dėdžių. O dabar pažiūrėkime į mūsų civilizacijos mažumas. Juo daugiau gyventojų, tuo daugiau tokių mažumų. Ir gink dieve, neužgau kokių nors šunų ar kačių globėjų, gydytojų, advokatų, pirklių, viršininkų, mormonų, baptistų, unitarijiečių, kinų, švedų, italų, vokiečių, išeivių, teksasiečių, brukliniečių, airių, Oregono ar Mechiko gyventojų, knygų, piesių, televizijos laidų personažai neturi vaizduoti tikrai egzistuojančių dailininkų, kartografų, mechanikų. Atsiminkite, Montegai, juo didesnė rinka, juo labiau reikia vengti susidūrimų ir ginčių. Visos tos grupės grupelės su tokia lyguista savimeilė neduok dievę juos užgauti. Rašytojai, kurių galvos pilnos piktų kėslų, užrakinkite savo rašomasias mašinėles. Kągi, jie taip ir padarė, žurnalai tapo malonių vanilijaus sirupo mišiniu, knygos pamasgomis, kaip tvirtina tie prakeikti snobai kritikai, nieko nuostabaus – kad knygų niekas nebeperka, sakė kritikai, bet žmonės žinojo, ko jiems reikia, ir linksmybių pagauti vis dėlto paliko humoristinės knygas. Na, žinoma, ir erotinių žurnalus. Tai šit kaip Montegai. Vyriausybė čia niekuo dėta. Nebuvo jokių nurodymų ar įsakymų, ar cenzūros varžymų, ne. Technika, masinis vartojimas ir spaudimas iš tų grupuočių pusės. Štai kam reikia dėkoti – kad taip viskas išėjo. Dabar jų dėka jūs visuomet galite būti laimingas. Skaitykite savo komiksus, visokias naives išpažintis bei prisipažinimus ir priekybinius žurnalus. Taip, bet kuo čia dėti gaisrininkai? paklausė Montegas. O, bitis pasilenkė į priekį, apsuptas skaidraus tabako dūmų debesėlių. Kas gali būti suprantamesnio ir natūralesnio? Kadangi mokyklos išleidžia vis daugiau bėgikų, plaukikų, šokikų, lenktynininkų, lakūnų, visokių amatininkų ir mechanikų vietoj tyrinėtojų, kritikų, mokslininkų ir vaizduojamojo meno kūrėjų, žodis intelektualinis, kaip to ir reikėjo laukti, tapo keiksmažodžiu. Žmogus visada baidosi to, kas neįprasta. Prisiminkite, kai dar lankėte mokyklą – Tikriausiai jūsų klasėje buvo koks nors ypatingų gabumų berniukas, kuris dažniau už kitus pasakodavo, dažniau atsakinėdavo, tuo tarpu, kai kiti sėdėdavo kaip avinai, degdami neapykantą. Ar ne tą patį berniuką jūs apkuldavot ir visaip kankindavot po pamokų? Žinoma, kad jį. Mes visi turime būti panašus. Ne visi gimsta laisvi ir lygus, kaip sako Konstitucija, bet visi turi tapti lygiais tegul žmonės supanašėja. Tuomet visi bus laimingi, nes nebus milžinų, kurie pabrėžia kitų menkystę. Taigi, o knyga? Tai užtaisyta šautuvas kaimyno namuose. Sudeginti ją, išimti šovinius iš ginklų. Reikia pažaboti žmogaus protą. Ką gali žinoti, kas taps apsiskaičiusio žmogaus taikiniu? Gal aš? Bet aš nevirškinu tų ponų. Taigi, kuomet visame pasaulyje – pradėjo statyti nedegamus namus, gaisrininkai tapo nereikalingi, nes nebereikėjo daugiau gesinti gaisrų. O jų senadien buvo teisus, sakydamas, kad anksčiau jie atlikdavo tokį darbą. Tuomet gaisrininkai gavo naujas pareigas. Jie tapo mūsų dvasinės ramybės saugotojais. Juose susikaupė teisėta ir savaime suprantama baimė, baimė, kad nepasidarytum prastesnis negu kiti – Jie tapo oficialiais cenzoriais, teisėjais ir teismo vykdytojais. Tai jūs, Montegai, ir tai aš. Svetainės durys atsidarė ir pasirodė Mildreda. Jis stovėjo žiūrėdama į juos, žiūrėdama į bitį, paskui į Montegą. Užpakalį jo svetainės sienos buvo nužertų žalių, geltonų ir oranžinių fejerverkų, kurie šnypštė ir sproginėjo skambant savotiškai būgno, tamtamo ir cimbolų muzikai. Ji kažką sakė, neskrutėjo lūpos, bet triukšmas nustelbė jo žodžius. Bitis iškratė iš pypkiais pelenus ant rausvų delnų ir ėmė atidžiai juos apžiūrinėti, tartum ieškodamas juose slypinčios, bet dar neištirtos prasmės. Jūs turite suprasti, kad mūsų civilizacija tokia milžiniška, jog mes negalime leisti, kad pavienių grupių tarpe kiltų brusdėjimas ar nepasitenkinimas – Paklauskite pat savęs, ko mes labiausiai trokštame savo šalyje. Žmonės nori būti laimingi, argi ne taip? Visą gyvenimą vien apie tai te girdi. Mes norime būti laimingi, sako žmonės. Na, argi jie nėra laimingi? Argi jie nėra pagauti nuolatinio judėjimo? Argi jiems nesudarytos sąlygos linksmintis? Juk mes tik tam ir gyvename, netiesa? Tam, kad pasimėgautume ir pasmaguriautume. Ir reikia pripažinti, kad mūsų kultūra suteikia tam plačiausias galimybės. Taip, iš Mildredos lūpų judesių Montega suprato, ką jis sako stovėdama tarpduryje. Bet jis tengiasi nežiūrėti jos burną, bijodamas, kad bitis ko gero atsisuks ir taip pat viską supras. Juodavodžiams nepatinka knyga Mažasis juodukas Sambo. Sudeginti ją, baltiesiems neprieširdies, dėdės Tomo lūšnelį sudegint ir ją. Kažkas parašė knygą apie rūkymą ir plaučių vėžį, tabako fabrikantai ašaroje, sudeginti tą knygą. Rimties ramybės. Štai ko reikia Montegai, šalin viską, kas kelia nerimą, supleškinti, sukišti į krosnį. Laidotuvės verčia liūdėti, tai pagoniška liekana, panaikinti ir laidotuvės. Numirė žmogus, o po penkių minučių jau keliauja į didįjį kaminą. Visoje šalyje – Krematoriumus aptarnauja malūnsparniai, praeina dar penkios minutės ir iš žmogaus belieka saujelį juodų dulkių. Nesistenkime mirusiųjų apraudoti, užmirškime juos. Deginkite viską, deginkite visus, ugnies ryški liepsna, ugnis mėgsta švarą. Feirverkai svetainėje užgeso ir tuo pat metu koks nuostabus sutapimas, Mildreda liovėsi kalbėjusi. Montegui užgniaužiai kvapą. Čia kaiminystėje gyveno tokia mergina, tarė jis lietai. Dabar jau jaus nėra, berots mirė. Aš net negaliu prisiminti jos veido. Ji buvo visai kitokia. Kaip, kaip tai galėjo atsitikti? Biti šyptelėjo. Pasitaiko retkarčiais. Tai Clarissa McLellan. Jo šeima pas mus užregistruota. Mes juos budriai sekame. Paveldimumas ir aplinka savotiški dalykai netaip jau lengva susidoroti su visais keistuoliais per keliarius metus. Namų aplinka gali žymę dalimi sugriauti tai, ką padaro mokykla. Štai kodėl metai po metų į vaikų darželius priimami vis jaunesni vaikai. Dabar mes pasičiumpame juos tačiai iš lopšio. Mums jau buvo signalizuota dėl Maklelanų, kuomet jie gyveno Čikagoje, bet kaltinimai nepasitvirtino, knygų niekarto neužtikome – Dėdės reputacija bejotina, nevisuomeniškas, o mergina buvo sulėtinto veikimo bomba. Šeima veikė jos pasąmonę, tuo įsitikinau, peržiūrėjęs mokykloje jos charakteristiką. Jai rūpėjo ne kaip kas padaryta, o kodėl. O toks malsumas nieko gero nežada. Tik pradėjo klausinėti, kodėl tas taip, o tas anaip, ir jei laiku nesusigriepsi, tai liūdnai viskas baigsis. Jei vargšeliai geriau, kad ji numirė. Taip numirė. Laimė tokių keistuolių kaip ji retai te pasitaiko. Mes mokame su jais laikus susidoroti. Be lentų ir vinių namo nepastatysi. O jeigu nenori, kad namas būtų pastatytas, paslėp vinis ir lentas. Jeigu nenori, kad žmogus krimstųsi dėl politikos, nerodyk jam abiejų klausimo pusių. Tegul mato tik vieną pusę, o dar geriau, ne vienos tegul užmiršta, kad yra toks dalykas kaip karas. Jeigu vyriausybė netikusi, nenuosekli, apkrauna žmonės mokesčiais, tas dar nieko, svarbu, kad žmonės nesijaudina, svarbu ramybė, Montegai. Sugalvokite žmonėms visokias varžybas, tegul stengiasi prisiminti populiarių dainų žodžius, valstijų saustinių pavadinimus, ar kiek Ajovoje pernai gauta grūdų. Grūskite žmonėms į galvas kuo daugiau skaičių, tai nepakenks. Kimškite į juos faktus, kimškite, kol jiems negera pasidarys. Užtat jie įsivaizduos daug ką išmana. Jiems net atrodys, kad jie masto, juda pirmin, nors iš tikrųjų stovės vietoje. Ir žmonės bus laimingi, nes faktai dalykas nekintamas. Nesiūlykite jiems tokių neapčiuopiamų materijų, kaip filosofija ar sociologija. Kas iš to, jeigu jie ims ieškoti ryšio ir priežastingumo? Taip atsiranda melancholija. Kiekvienas žmogus, kuris moka išardyti ir vėl sumontuoti televizinę sieną, o mūsų laikais daugumas sugeba tai padaryti, kur kas laimingesnis negu tas, kuris tengiasi išmatuoti, apskaičiuoti ir ištirti visatą. Nes kol ją išmatuosi ar ištirsi, pats pasijusi esas niekingas ir vienišas. Aš žinau, nes išbandžiau. Tegul jį galas. Verčiau duokite kuo daugiau klubų, pobuvių, akrobatų, burtininkų, ekscentrikų, reaktyvinių automobilių, motociklų, malūnsparnių, pornografijos ir narkotikų. Duokite daugiau to, kas sužadina automatinius refleksus. Jeigu drama nevykusi, filmas be jokio turinio pjesiai tuščia – duokite man dirginančių vaistų ir man atrodys, kad aš reaguoju į pjesę, tuo tarpu, kai tai bus paprasčiausia mechaniška reakcija į oro virpėjimą. Bet kas man rūpi? Aš mėgstu smagiai pasilinksminti. Bet jis atsistojo. Na, man laikas eiti. Paskaita baigta. Turbūt jums viską išaiškinau. Svarbiausia, Montegai, atsiminkite, kad mes, kovotojai už laimę, ir jūs, ir aš, ir kiti – Mes kovojame prieš nežymę saujelę tų, kurie savo prieštaringomis teorijomis ir idėjomis nori padaryti visus nelaimingus. Mums pavesta saugoti užtvanką. Tad tvirtai stovėkite sargyboje. Žiūrėkite, kad melancholijos ir niurios filosofijos rautas neužlietų mūsų pasaulių. Mes pasitikime jumis. Tikriausiai net nesuprantate, kaip jūs esate reikalingas, kaip mes esame reikalingi šiam laimingam mūsų dienų pasauliui. Bet jis paspaudė suglebusią Montego ranką, Montegas sėdėjo lovoje taip ramiai, tartum ant jo galvos namas būtų užgriuvęs, o jis negali net pasijudinti. Mildreda jau buvo nuėjusi nuo durų. Baigdama štai, ką dar pasakysiu, tarė bitis. Kiekvieną gaisrininką bent kartą per tarnybinę karjerą apima nesuvaldomas malsumas. Staiga jam užeina noras sužinoti, o kasgi parašyta tose knygose. Kągi, reikia patenkinti tą smalsumą, ar ne? Bet tikėkite mani, Montegai, savo laiku dėl orientacijos man teko perskaityti kelias knygas. Ir kągi, knygose nieko nėra, nieko tokio, kuo galėtum patikėti, kuo galėtum pamokyti kitus. Jeigu tai beletristika, tai jose vaizduojami žmonės, kurie niekad neegzistavo. Griniausias prasimanimas. O jeigu ne beletristika, tai dar blogiau. Vienas profesorius apšaukia kitą idiotu, vienas filosofas stengiasi perėkti kitą ir visi laksto, kaip akvaišė stengiasi užpūsti žvaigždes ir užgesinti saulę. Paskaičius galva apsisuka. O kas – jeigu gaisrininkas atsitiktinai neišpiktos valios parsineša namo knygą. Montego veidas nervingai trūkčiojo. Atviros durys žiūrėjo į jį kaip didžiulė tuščia akis. Savaime suprantamas dalykas, tai nekas kita kaip smalsumas, atsakė bitis. Mes to neimame į galvą ir neširstame. Leidžiame tokiam vyrukui vieną parą palaikyti knygą pas save. Jeigu iki to laiko jis nesudegina jos pats, Tenka mums tai padaryti už jį. Taip suprantama, Montegui burna išdžiūvo. Na, Montegai, gal jūs šiandien norite dirbti vėliau naktinėje pamainoje? Galbūt dar pasimatysime šį vakar? Nežinau, atsakė Montegas. Kaip? Vitis atrodė kiek nustebęs. Montegas susimerkė. Gal ir ateisiu vėliau. Mes tikrai jūsų pasigestume, jei nepasirodytumėt pasakė masliai bitis, įsidėdamas pypkę į kišenę. Aš niekada daugiau neteisiu, pagalvojo Montegas. Na, taisykite, sveikite, tarė bitis ir pasisukęs išėjo pro atviras duris. Montegas stebėjo pro langą, kai bitis išvažiavo žvilgančių ugnies geltonumo automobiliu su juodomis kaip anglis padangomis. Jis žiūrėjo į ilgą eilę namų plokščiais fasadais anapus gatvės – ką tasi Klarisa pasakė apie juos. Taip, nebėra daugiau gonkelių. O dėdė sako, kad anksčiau būdavo gonkelis. Ir žmonės sėdėdavo vakarais ant savo gonkelių, šnekučiuodavo, jeigu jiems norėdavosi pašnekėti, o jei ne, tai sėdėdavo su pamuose krėsluose ir tylėdavo. Kartais tiesiog sėdėdavo ir galvodavo apie šį bei tą. Dėdė sako, kad architektai panaikino gonkeles, nes jos neva gadinusios bendrą vaizdą. Bet dėdė sako, kad tai tik akių dūmimas, o tikroji priežastis lypi visai kitur. Jie nenorėjo, kad žmonės sėdėtų, nieko neveikdami, subdamiesi krėsluosne ir šnekučiuodami. Tai netinkamas gyvenimo būdas. Žmonės per daug kalbėdavosi. Jie turėdavo kada galvoti. Todėl su gonkelėmis nutarė susidoroti ir su sodais taip pat – prie namų nebėra sodelių, kur galėtum pasėdėti. O pažiūrėkite į baldus, supamieji krėslai išnyko, jie mat per daug patogus, žmonėms reikia daugiau judėti, dėdė sako, dėdė sako, dėdė. Klarisos balsas nutilo. Montegas atsisukęs pažvelgė į savo žmoną, kuris sėdėjo vidury svetainės ir kalbėjosi su diktoriumi, kuris savo ruoštų kalbėjo su ją. Ja. Mrs. Montek, sakė diktorius, ir dar, ir dar kažką. Mrs. Montek ir dar kažką pridūrė. Specialus prietaisas, kuris kainavo šimtą dolerių, automatiškai ištardavo jos pavardę kiekvieną kartą, kai diktorius kreipdamasis į anoniminę auditoriją padarydavo pauzę. Ir tuo pat metu prietaisas ištardavo šeimininko pavardę, o kitas specialus įrengimas pakeisdavo televiziniame ekrane diktoriaus lūpų judesius ir jie visai atitikdavo tariamus garsus. Diktorius buvo šeimos draugas, geras artimas draugas. Čia nebuvo jokios abejonės. Mrs. Monteko, dabar pažvelkite štai čia. Mildreda pasuko galvą, nors buvo visiškai aišku, kad ji neklauso. Montegas tarė, Reikia tik neiti į darbą šiandien ir jau galima bus neiti rytoj ir iš viso niekad neiti. Bet juk tu eisi šį vakar į darbą, paklausė Miltrida. Dar neapsisprendžiau. Kol kas žinau tik tiek, kad man pašėlusiai norisi viską daužyti, viską naikinti. Eitum pasivažinėti automobiliu. Ne, ačiū. Raktai nuo automobilio ant naktinio staliuko – Kai mane apima šitokią nuotaiką, greitas važiavimas visuomet padeda. Paleidė automobilį 95 mylių greičių ir nuotaika kaip mat pasitaiso. Kartais taip pravažinėjau keurą naktį, grįžtu namo tik paryčių, o tu net nieko nežinai. Smagu išvažiuoti už miesto. Kartai žiūrėk, pritrenki kokį triušį, kartai šunį. Pasivažinėk. Ne, dabar neturiu ūpo. Nenoriu, kad šis savotiškas jausmas praeitų. Po galais kažkas tiesiog verda manyje. Nesuprantu, kas tai. Aš baisiai nelaimingas, aš įtūžęs. Ne pats nežinau, kodėl. Man rodosi, kad aš brinkstu tunku, tartum per daug norėčiau savyje išlaikyti, bet ko nežinau. Ko gero pradėsiu net knygą skaityti. Bet juk tave įkiš į kalėjimą. Mildreda pažvelgė į jį taip, tartum jis būtų stovėjęs už stiklinės sienos. Jis pradėjo rengtis nerimastingai vaikščiodamas po miegamąjį. Na ir gerai, galbūt taip ir reikia, kad mane įkištų į kalėjimą, kol aš nieko nesužalojau. Tu girdėjai, kaip kalbėjo bitis? Įsiklausėjai jo žodžius. Jis viskam turi atsakymą. Ir jis teisus. Svarbu, kad būtum laimingas. Linksmybė tai viskas. O aš klausiausi jo ir vis kartojau. O aš nelaimingas. O aš nelaimingas. O aš laiminga, Mildredos burna plačiai šypsojosi ir didžiuojos tuo. Aš privalau kažką padaryti, tarė Montegas. Kol kas dar nežinau ką, bet kažką labai svarbaus. Man nusibodo klausytis tų plepalų, pasakė Mildreda ir vėl pasisuko diktoriaus pusin. Montegas palietė sienoje įtaisytą reguliatorių ir diktorius nutilo. Milę, tarė jis ir sustojo juk tai ne tik mano, bet ir tavo namas. Ir sažiningumas reikalauja, kad aš kai ką tau pasakyčiau. Jau seniai buvo laikas pasakyti, bet net pats savo nesiryžau prisipažinti. Aš tau parodysiu tai, ką paslėpę saugojau ištisus metus. Parsineždavau jas retkačiais, nei pats nežinodamas, kam tai darau. O tau taip ir nepasakiau. Jis paėmė kėdę su tiesiu atlošu neskubėdamas, bet ryštingai nunešė ją į prieškambarį, pastatė prie paradinių durų, užlipo ant jos ir valandėlę stovėjo sustingęs kaip statula ant piedestalo, o jo žmona stovėjo šalia ir laukė. Po to pasistiepęs atidarė ventiliacijos groteles, giliai įkišo ranką, atitraukė kitą metalinę plokštę ir išėmė knygą. Net nepažvelgęs numetė ją ant grindų vėl įkišo ranką, ištraukė dar dvi knygas, nuleido ranką ir numetė knygas ant grindų, ir taip tolydžio vis traukė vieną knygą po kitos ir mėtė jas ant grindų. Mažas, didesnės, geltonas, raudonas, žalias, kai jis ištraukė paskutinę ir pažvelgė į grindis, prie žmonos kojų gulėjo apie 20 knygų. Atleisk man, tarė jis, aš nepagalvojau, ką darau. O dabar atrodo tarytų mes abu įpainioti į šią istoriją. Mildreda atšoko, lyg staiga ją būtų apspitęs būrys pelių, kurios išlindo iš pogrindų. Jis girdėjo, kaip į tankiai kvėpuoja, matė jos pabalusi veidą, plačiai atmerktas nustėrusias akis. Mildreda ištarė jo vardą vieną kartą, antrą, trečią, po to suaimanavusi puoliai prie knygų pačiupo vieną ir nubėgo į virtuvę prie šiukšlių deginimo krosnės. Montegas sugrėbė ją. Ji ėmė spiegti ir draskyti, stengdamasi ištrūkti. Ne, Milė, ne, palūkėk, liaukis, prašau tavęs. Juk tu nežinai, liaukis. Jis trenkė jai per veidą ir sugriebė smarkiai papurti. Ji vėl ištarė jo vardą ir pravirko. Milė, tarė jis, paklausyk, prašau tavęs. Tik vieną sekundę. Dabar jau nieko negalima padaryti, negalima jų deginti. Aš noriu pažvelgti jas pažvelgti vieną vienintelį kartą. O jei brandmeisterio teisybė, mes sudeginsime jas drauge. Patikėk, Milė, sudeginsime jas drauge. Tu privalai padėti man. Jis pažvelgė jai į veidą, paėmė už smakro ir tvirtai ją prispaudė. Žiūrėdamas į jos veidą, jis matė ne tik ją, jis ieškojo jame savęs, ieškojo atsakymo į tai, kas jam daryti. Patinka mums tas ar nepatinka, mes vis tiek jau įklimpome. Per visus šiuos metus aš nesu tavęs nieko prašęs, bet dabar prašau, bet dabar maldauju. Mes turime pagaliau išbristi iš tos painiavos. Turime įsiaiškinti, ką reiškia tos tavo tabletės, naktiniai pasivažinėjimai ir kas bus man ir koks tas mano darbas. Mes riedame į bedugnę, mylę. Bet aš to nenoriu, dievaži nenoriu mums bus nelengva. Mes netgi nežinom, nuo ko pradėti, bet gal mums pavyks kaip nors įsinarplioti iš tos painiavos, pergalvoti visą tai, padėti vienas antram. Man taip dabar tu reikalinga, būtent dabar. Net negaliu apsakyti, kaip reikalinga. Jei tu nors kiek mane myli, tai pakentėsiu vieną dieną, daugiausia dvi. Aš tik tiek tavęs prašau, o po to viskas bus baigta, prižadu, prisiekiu tau. Ir jeigu tose knygose yra šis tas, jei bendrame chaose bus nors maža dalelė išminties, galbūt mes galėsime perduoti ją kitiems. Mildreda daugiau nesipriešino ir jis paleido ją. Susverdėjusi, ji prisiglaudė prie sienos, po to susmuko ant grindų ir sėdėjo žiūrėdama į knygas. Jos koja prisilietė prie vienos knygos, pamačiusi tai, ji tuoj pat atitraukė koją. Toji moteris vakar milę tu nebuvai ten, tu nematei jos veido. Ir Klarisa, tu niekad su ją nesikalbėjai, o aš kalbėjausi. Tokie žmonės kaip bitis bijo jos. Negaliu to suprasti. Ir kodėl jie bijo tokių kaip ji. Vakar tarnyboje aš vis lyginau ją su gaisrininkais ir staiga supratau, kad nekenčiu jų visų, kad nekenčiu pat savęs. Ir pagalvojau, kad gal geriausia būtų sudeginti pačius gaisrininkus. Gajau.